Toussaint Mitebutsi amakuru ndabashikiriza mukuru no mutaga naho agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imvuzi ibiri y'umutekano no gukingira ishamba cimeza rya rukoko ngo nizo zatumye abanyagihugu hafi ibihumbi bibiri bo mu kagaragara baba hafi y'iryo shamba bari kugwamwo byarabimenyeshejwe na buramatari w'intara ya Bubanza hari mu nama y'umutekano ukubahiriza gateka gatolika k'ibikorwa by'abaririmbyi n'abandi bahinga ngo birabwa n'ikigo cy'igihugu kibijejwe bita obede ya mumfunyafunyo y'igifaransa biri mu ikete ry'umushyikiranganje w'inkino n'imico kama rikaba risohotse inyuma yaho ishyirahamwe ry'abaririmbyi rimenyeshereje ko ari ryo rigiye kuzotanga uruhushya rw'indirimbo zovuzwa mu bimenyeshamakuru itagisi hari amatagisi mashasha arenga miliyaridi mirongo itatu n'indwi ategekanijwe mu nteguro y'itegeko rizogenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza ayo matagisi akazovanwa mu gitoro isukari ku matelefone ngendanwa no ku ikora ry'amazu apangishijwe ndasubiye kubaramutsa ndabaha muri ano makuru mu kirundi ishyirahamwe ry'abagendesha amakinga sotavebu ngo nta ruhushya rifise go gukora ibikorwa byinjiza amafaranga ngo kuko ryasabye uruhushya rwo gukora nk'ishyirahamwe ritakurikirana inyungu ibyo ntibishyikirizwa n'ujejwe gutanga amakuru mu kigo gitoza amakori oberi anje danigakunzi akavuga ko iryo shyirahamwe oberi rigiye kubikurikiranira hagufi kugira iryo shirahamwe ry'amakinga ritoza amakori nako ritanga amakori nk'ayandi mashirahamwe akora be nako kazi iryo shirahamwe sotavebu novuga ko muri obere rirazwi kubera rirafise bimwe nita uh, nif nimero iranga umutangakori ariko rikaba ryari ryiyandikishije nk'ishirahamwe rikora ibikorwa atanyungu bihava bironka muri ico gerero murumva yuko nta makori ryari bwatange mugabo ubu ko bizwi yuko riko rikora ibintu biriko byinjiza amahera ubu nibaza yuko bategerezwa kuba baramenyekanishije yuko bariko bakora icyo gikorwa cinjiza inyungu kandi noneho bakaba baratanguye no gutanga amakori kandi nagira nongere ko yuko iyo sotavebu nimba iriko ikora ibikorwa byinjiza amahera yategerezwa gutanga ikori ku nyungu canke nimba ifise umutahe urenga miliyoni ijana aho rero mwarumva ko yategereza gutanga rya kori twita teveya ariryo kori nyongera gaciro ivyo rero byose nivyo iryo shirahamwe ryategerezwa kuba vyaje kumenyekanisha ingene biriko birakora umutahe wabo ingene ungana mu gihe iryo shirahamwe ritakiri ishirahamwe rikora ibintu bitinjiza inyungu ah, mbega hari ibihano vyaba bitegekanije ku muntu yiyandikishije yuko atakora ibikorwa bitanga inyungu umunsi akaba akora ivyo bikorwa bitanga inyungu badaheza ngo bakurikize ivyo biyemeje ngo batange ikori canke itagisi murazi yuko ibintu vyo kumenyekanisha ibikorwa umuntu akora ibintu bijanye no gutanga amakori bifise umwanya bitegezwa kubera ko ni ukuvuga rero ko uyu muntu yategezwa gutanga ayo makori atabivuze yuko yakoze ibyo bikorwa byinjije amahera kandi akaba atatanze ayo makori murumva yuko mu gihe ibisata by'ikigobere bigiye kuraba ibyo yakoze bigasanga ntiyatanze amakori murumva ko hacaja ko bimwe twita amande mu gifaransa Dani Gakunzi yari kuri mikro ya Mihaye Kanyange amafaranga asabwa abagendesha amakinga yo kugura imparati hamwe na jire ngo numurengera bishoboka ko harimo abantu babifisemo uruhara bironderera inyungu zabo ibyo bigashikizwa na Gabriel Rufyiri yarongo ishira hamwe Oricom inyuma yaho rera abo bagendesha amakinga basabiwe kuri marati y'ibihumbi 10 Gabriel Rufyiri agasaba umuhuza w'abarundi gufata mu minwe ico kibazo turamaze kuvugana n'abatari bake mw'abo batagisizero mu bisanzwe leta irabifisemo uruhara siniyumvira yuko bobigira ataruhara leta ibifisemo kuko utaguze jire ntashobora kugenda ntibikunda leta ntibifise ubwo bubasha bwo kubuza umuntu kugira iki cyangwa kiriya amahera rero tumaze kubona yegeranywa n'amafaranga menshi cyane nagira ndababwire yuko amahera yose ufashe amahera y'ijire amahera ya plaque amahera ya carte yose uyegeranije ni ubu ni miliyoni amajana atandatu na mirongo itanu ni amafaranga uyashize muri bisi yose urabona bisi ingana ingana yo kuzura kandi nibaza ko bakuzura nka bisi zibiri ana mafaranga menshi rero eh, nibaza yuko bidashoboka ko ishyirahamwe nka sotavebu ritagira icyo ni ukwita sisiteme do kontabirite fiyabure ni ukuvuga uburyo bwo guharura amafaranga bukwiye sinibaza ko ibyo bintu babishobora abatagisi ubuye batabizi barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mu gihugu cyose murabona yuko abanyagihugu bidoga kandi murumva ko ari miliyoni amajana atandatu na mirongo itanu agenda ababwire yuko atani nusu ayo mafaranga eh, yashobora gutangwa kuko ari jire nta mafaranga arenga ibihumbi bitanu ishobora kugurwa ari purake ni uko nyine rero murumva yuko n'amafaranga mu bisanzwe mu ijambo rimwe rigira mu isoko y'abantu ataja aho leta izuba kuja nyine nicyo gituma tuvuga yuko leta igomba kubijamwo kugira ngo ico kibazo gitore umuti Gabriel Rufyiri arongo ishirahamwe Oricome gishinze kurwanya abagibiturire n'abasesagura amatungo ya leta integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta y'u Burundi zokoresha mu mwaka uza irategekanya amatagisi mashasha angana n'imiliyaridi mirongo itatu n'indwi zirenga z'amarundi ahanini ayo matagisi azova mu gitoro kwisukari ku matelefone ngendanwa no kwikora ry'amazu apangishijwe ibindi biri muri iyo nteguro iri kirigwa ku mugwi ujejwe ubutu ubutunzi mu nama nshingamateka reka tubibwigwe na Mihaye Kanyange iyo nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi itegekanya ingingo nshasha zizotuma uburyo buva mu gihugu bwinjira ku bice mirongo irindwi n'ibice indwi ku ayazova hanze nayo akangana n'ibice mirongo ibiri n'icyenda n'ibice bitatu kwijana nk'uko biri muri iyo nteguro iriko yigwa n'umugwi ujeje ubutunzi mu nama nshingamateka bitegekanijwe ko amafaranga angana imiliyoni amajana abiri azova ku itagisi ku modoka zimaze imyaka cumi zikora iyo bise tax anti-pollution mu rurimi rw'igifaransa ayangana miliyoni ijana nayo akazova ku itagisi k'udusashe tuvanyo hanze ibi navyo ngo ni mu ntumbero yo gukingira ibidukikije ibice mirongo itatu vy'amakamano aguzwe hanze bitegekanijwe ko bizotozwa ko gitororokanya amakori n'amatagisi obeye ngo kugira ngo hongerezwe umuco mu itangwa ry'iryo kori bikazotanga umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi n'ay'amatagisi ku matelefone ngendanwa yo ngaha mu gihugu azova ku mafaranga mirongo ine n'abiri ku munota aje kuri mirongo itanu n'abiri hakazovamwo imiliyaridi cumi na zitandatu z'amafaranga y'amarundi abarundi imiliyaridi zirenga cumi na zitatu ni miliyoni amajana atanu nazo zizova mu gitoro kinyowe hakazokugwa amafaranga ijana ku iritiro nayo ku isukari hazova ko itagisi yihariye y'amafaranga majana biri bikazotanga imiliyaridi zine ni miliyoni amajana ane na mirongo umunani ikindi ni uko amatagisi azova mu nzoga ni mirongo itanu ku icupa ayategekanijwe kuzovamwo akaba harugwa ku miliyaridi ya marundi ahandi hategekanijwe kuzokugwa amatagisi ni kubi ibidafatwa mu ntoke n'amashirahamwe y'ugushumbusha ico bise exclusion ibi navyo bikazovamwe miliyoni amajana 343 z'amarundi bitegekanijwe kandi ko azosubizwaho itagisi ku nshato zishogwa hanze ibi navyo bikazotanga amafaranga ngana imiliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'amarundi nk'uko biri muri iyo nteguro nshasha y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ngo ni integuro iriko ikorwa mu gihe igihugu kiri mu bihe bidasanzwe by'ubutunzi bikanazokenerwa gutubika vubi arakoze mihaye kanyange tukiri muri ivyo vy'ubutunzi nyene ngo nta matagisi canke amakori yadugijwe kuko ngo ategekanywa n'amategeko ivyo bigashikirizwa n’urongo ikigo gitoza amakori n'amatagisi ya leta Robert aho kuri uyu wa gatatu ico kigo categuye inama yo guhanahana ivyiyumviro ku batanga kori nabo bose basanzwe bakora mu gisata cyo kuzana ibidandazwa Bernard Sentore Leonard Sentore arongera akamenyesha ko abo bahutu abo bahuturusho bita exoneration mu gifaransa bagace bagenda gukora ibyabo ngo baheza bakabaharurira maze bagariha ibyo bategerezwa kuriha nuko amatagisi twongereje kuko amatagisi n'amakori atekanya n'amategeko twebwe rero gushika ubu nta rindi tege nta tegeko turaronka ryo kujya kuduza amatagisi abene gihugu rero bo byumva abadandaza bakabyumva nta matagisi cyangwa amakori yaduze eh, tubasaba yuko bakora kurije amategeko ico ni cambere hanyuma igihe bafise ingorane tukabasaba yuko botubaza ikiga ca leta n'igihahombe twavuga yuko igikorwa ariko twari twatanguye cyo kuraba neza duce hose kuri abo bose baronse burusho tubakontrole turabe ko bakoresheje ico bwate zokora cyo kuba cyarakozwe n'ubukirabandanya eh, twibaza rero yuko imigambi twafashe niyo yuko tugira eh, tuza turagenda kuraba ibyo barakora ku mwanya ku mwanya ntiturindire ngo habanze hace iminsi myinshi babanze baheze poroje cyangwa poroje bananire tubone kujya kujya kuraba oya twaze tutireka rero tuze turabaherekeza tuze turagira icyo twita suvi ku buryo eh, hagize ubutirimuka gatoya tuza twamugarura hakiri kare tubaza ko ari bwo buryo bwo kubafasha kugira ngo ibyashyitse muri kahise ibintu bizosubire isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'umwe umuyobozi mukuru wa regidezo arahumuriza abanywanyi b'iryo shirahamwe ko rizokora ibishoboka byose kugira baronke umuyaga nk’ubukwiye muri kino gihe cyo gusozera umwaka turimwo Jeroboam nzi ko banyanka amenyesha ariko ko kugira babishike ko hari amahingurira mwamwe azokorwa ko na bimwe byo gukurakuranwa bita delestage mu rurimi rw'igifaransa Jeroboame Nzikobanyanka akaba yabivugiye mu nama yaremeshejwe kuri uno wa gatatu n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimo tuzogerageza keretse ibi bintu bicamo nyine nk'umuyaga nk'ubu uvuye muri congo mugabo ahanagira n'ukuri nshimire leta urumva leta yaradufashije ukuriha zijya moteri zitanga umuyaga nkuba urumva twahora tuyikoresha amasaha atandatu ubu tuzotegerezwa kuyikoresha amasaha mirongo ibiri nane ku masaha mirongo ibiri nane urumva izoba ari exception urumva ngaho tuzokoresha igitoro naho bizimvye urumva tuzogerageza muri ijya minsi ya noheli n'ijya minsi ihereza umwaka uko bipanze tuzogerageza kubitanga mugabo rero ngaho unaho mwumva gutyo muri ico gihe hari iminsi mike yibiri cyangwa itatu amashirahamwe yose twita amahinguriro ntituzoyaho umucanwa gaston sindimwo akaba yasabye abajejwe umutekano n'abanyagihugu kurikanura muri ino minsi irangiza umwaka yongera asaba abajejwe umutekano kugwanya abantu biyitirira izo nzego n'abakorera urwego rw'iperereza bafata abantu mbere bakanabanyaga hari ikindi ashaka kutuvugana gatoya ni maze iminsi tumva yuko hariho abantu bafatwa ugasanga eh, mu minsi yeze hari abantu bita bagira doc service doc service ugasanga abantu bagiye ku mabariyeri hajya ibisagara byinjirira bakita yuko ari abo muri documentation kandi atari byo bakaza kuransona abantu tugasaba abajeje umutekano yuko bobihasha icyo cya doc service cyavuyeho hari ikindi twumvise ngo cyitwa anti amete na kazi mukana ugasanga akazi k'abapolisi haje abandi baje imbere yabo bakigira abapolisi gusumba abapolisi ivyo nyene turashaka tubituze nkamwe gisagara ca Bujumbura la polisi murayizi nta wundi muntu afise uburenganzira bwo guharika umuntu canke gukura umuntu mu muduga atari polisi yonyene ico o twashaka ko tucumvikanako ikindi nashaka gushikiza ngaha ni uko muri iyi minsi hari ibihuha vyinshi ni ntitujane nyabahuru hari igihe usanga umuntu aje kudohereza ubuntu kandi atari ibyo nubaha akarorero kuri kiyosike ya bujumbura ajya ahahora ku isoko abantu bariko baraganira ari ya gurupe agacaza umuntu hagarara mwese ngaha ngo ariko mutuka mukapa agaca batwara ku bajiri kunyamiramabi inyamiramabi ati mukubwira uve ngaha utanga Gaston Sindimwo ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi abanyagihugu bahora baba mu kagaragara mu ishamba cimeza rya rukoko ngo bakuweyo kumvo zibiri ubwa mbere ngo ni kumva ijyanye n'umutekano bwa kabiri ngo ni ukugira ngo ishyamba rya rukoko rikingirwe bikwiye ibyo byavuzwe na buramatari yarongoye intara ya bubanza mu nama y'umutekano yagirishije iburinga muri komine gihanga hari kuri uwa kabiri ku mugoroba reka iyo nkuru tuyibaze sipesi kahita kabanyana mu nama y'umutekano yamiba buri wa kabiri buri amatari w'intara y'abubanza yaramenyesheje abari bayitabye kuri uyu wa kabiri iburinga muri komine gihanga ko abanyagihugu baharugwa hafi mu bihumbi bibiri baherutse gukurwa mu kagaragara ni mu ishyamba cimeza rya rukoko ko bakuweyo ku mvu zibiri yijyanye n'umutekano n'iyijyanye no gukingira ishyamba cimeza rya rukoko twabonye yuko abantu b'abagizi ba nabi bakunda kwikika mu bakivanga muri bo kugira ngo baze kugirira nabi abantu ngaha kwibarabara murabizi yuko mu minsi iheze byaboneka cyane nuko twakoranye eh, mu nyabune bigaheza bikagabanuka uno munsi rero dushaka gukingira abantu ko baguma mu mahoro n'umutekano na cyane cyane muri no minsi iheze umwaka ikindi nacyo cyatumye abo bantu babakurayo ni ukugira ngo tubungabunge ishyamba kimeza rya rukoko kuko twasanze abo bantu ariyo bajya gusenya ariyo baja kuragira baja guhiga Tarasisi niyo ngabo arongoye intara ya Bubanza aranavuga ko agiye gukorana n'abegwa n'ico kibazo bose mu ntumbero yo kugitorera umuti akanasaba amashira hamwe atabara imbabare kugarukira kuri abo banyagihugu mu maguru masha tugiye kwicara hamwe n'abajejwe inyabone kugwo gw'intara kugira ngo duheze turondera umuti ico twofata kubijanye n'imirimo yabo bantu babene gihugu cyane cyane ku imirimo yabo y'imiceri yarigeze kubagara turaba inyishu twofata duheze tuyishikirize abanyagihugu kuri ahantu hari bakika umusaya naho aha turasaba yuko amashyirahamwe nka croix rouge n'ayandi asanzwe afasha abantu bari mu ngorane yuko yoza kudufasha akabararonsa amahema aba bantu akabararonsa amahema kugira ngo baronke aho baba ikabaronsa n'amazi ikabaronsa n'amatwarete y'aho hantu bazoba baba kugira ngo noneho ntibahave ba baterwa n'ikiza cyabakorera cyaba amacinya cyangwa n'izindi ndwara sipesi karitasi kabanyan'ibubanza radiyo y'isanganiro arakoze kabanyana mu makuru y'umutekano nyene umukenyezi umwe yarishwe mugabo na arakomereka uko ari babiri bakaba batewe grenade isaha zine joro ryakeye bashitse ku rugo rwabo ku gacimbi rurenga mutumba gakonko muri komine butaganzwa mu ntara ya Ruyigi amakuru ava kuri uyo mutumba avuga ko abakoze ubwo bisha batamenyekanye kuko ngo baciye bayanyaga umusitaneri wa komine butaganzwe amenyesha ko amatati y'amatongo ashobora kuba ariyo yabaye intandaro y'ubwo bwicanyi maze agahamagarira abanyagihugu kwama bitura ubutungane igihe cyose bafise icyo babaza ikigo cy'igihugu kijejo gateka k'abahinga obede ya mumfunyafunyo y'igifaransa nicyo cyonyine ngo gifise uburenganzira bwo kubahiriza agateka k'ibikorwa by'abaririmbyi n'abandi bahinga mu ikete ryasohowe n'umushyikiranganje w'imico kama bumenyesha ko icyo gikogwa kidashobora kwegukira ishyirahamwe ryigenga nk'iry'abaririmbyi wujejwe ikigo bedeya agahamagarira ahubwo abaririmbyi n'abandi bahinga kucitura kugira gifashe mu kubahiriza agateka kabo akaba bivuze inyuma yaho ishyirahamwe ry'abaririmbyi ryari ryasabye ko ari ryo ryotanga uruhusha nka kujya umubyeyi iyo yibarutse umwana ajya kumwandikisha muri etasi zire kugira mu mategeko bimenyekane ko uwo mwana ari uwo muvyeyi canke ko uwo muziki canke iyo reresi ari yuwo muhinga hanyuma rero twebwe mu kugira icyo kintu tubyemeze turabanza tukaraba yuko icyo kintu ari bijya twita l'originalité tukaraba kandi ko bidacafuza canke bidapyoza imico y'igihugu tukaraba kandi ko bihuye bidacafuza canke igihugu bidacafuza leta canke bidacafuza umutegetsi n'umwe nico gituma rero ibyo bintu bidakwije ibyo byankenegwa ntidushobora kubyakira nico gituma rero ubushikiranganji bwamenyesheje yuko ico gikogwa atari iciryo shirahamwe ryigenga fatiye no ku kigo kijejwe gucungera ibimenyeshamakuru makuru arico sense ico gikogwa mu bisanzwe turagifashanya nka birya byitwa amareresi muri sense nta sinema ishobora guca kuri televiziyo itabanje kujya muri sense ngo babirabe ni ukuvuga rero ni ikintu muri amicale de musiciens bise ngo sansure ariko burya sansure muri conception moderne ya creativite mu bisanzwe iri contre la creativite kuko biragoye kugira ubwire umuhinga ngo wowe ngo tegerezwa kwiyespira gutya sansure rero irashobora kugirwa na organe de press kuko ibintu bicafuza igihugu imico ubutegetsi nibaza yuko nka mwebwe